Uh, eh, lau projeta, handia beita e, hue, eh, da hiltegia. Uh, hoi abiatu be, hiltegi horren aksidenta hoi e, uken deja abiatuik zen eh, eh, planak eta uh, eh, gogoztakatuik, eta afen eginik eta gogoztakatuik, eta jakutsik deja uh, DDPP eta holako, mena bon, hola, izan da uh, denek dakiguna, horrek prefostak aizak bat bastu dutu, mena mm, berriz hor dila urtia, hasi dugu uh, hiltegi horren berritzia, fen linea, linea boven, behien eta xahalen, horren arra eta, eta hoi abiatuko da ebai, uh, uh, uh, uh, handi bat izanen da, apeldofan gia hor, eh, lantegiak eh, haitatuik eta lanak obrak ikusiko dutugu hori eh, hor udahuntan transa hon bat, zenta zerratuko da hiltegia uste dut bi hilabetez, bo, en izni argun gehi eta ez hiltegian eh, guai lehen dakaia, bena hor udahuntan bi hilabetez zerratuko da eta lan handiak, usuki handia uh, eginik izanen da hor uh, linio boven horren berritzeko eta horiko dia proiekt handiak